بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون <coughs> فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وعدنا موسى سلعصين ليلة واتممناها بأشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون نخلف لبني فقال موسى لأخيه هارون نخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني كيف أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استرق فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين صدق الله العلي العظيم हाणे असां सूरत में जे हज़रत मूसा इस्लाम संदसि क़ौम ऐं फिरोन जी क़ौम उनजो ज़िक्र था पिया पढ़ूं इनशा अलामी अलाह ताला तौफ़ीक़ ॾींदो हिदायत ॾींदो ऐं सिधे रस्ते जी ॻाल्हि करण जी तौफ़ीक़ु ॾींदो इनशा हाणे ई असां हिन खां अॻु में अर्ज़ु करे चुकासूं त हीअ जेका सूरत आहे अल आराफ़ ॿ सौ सत हिन में आयतूं आहिनि ऐं सूरत बकर खां पोइ वॾे में वॾी सूरत हीअ आहे इन सैंस में जो हिन में आयतूं बि ॿ सौ सत आहिनि ऐं पंहिंजो हिन में अलफ़ बि घणा आहिनि जेके मतिलबु त आलि इमरान ऐं निसाब ऐं माइदा टिन्ही खां उन जा घणा लफ़्ज़ आहिनि ऐं पंहिंजो हर्फ़ बि घणा आहिनि ऐं हिन खां वधीक आयतूं जेके आहिनि ॿ सौ सतावीह आयतूं शौरा में आहिनि पर उहा तमामु सूरत नंढी आहे इन सेंस में जो हुन जूं आयतूं नंढियूं नंढियूं नंढियूं नंढियूं नंढियूं आयूं थियूं आहिनि उहा छवीह सूरत जेका आहे हुन में ॿ सौ सतावीह आयतूं आहिनि ऐं हिन में ॿ सौ सत आहिनि हिन जो मतिलबु इहो कोन्ह थियो त उहो शौरा वॾी थी वई ऐं हीअ नंढी थी वई हीअ ॿियो नंबर वॾी में वॾी सूरत हीअ आहे ऐं जीअं वॾी आहे सूरत बखर मदीने जी तीअं हीअ वॾे में वॾी सूरत आहे मखे जी जीअं मज़मून सभई जेके आहिनि मतिलबु त जेके बि शरीयत जा अहकामात जेके बकर में अचिणा हुआ त अहिड़े नमूने सां हिन सूरत में जेके आहिनि सूरत आराफ़ में इहो ॼण त आहे ॿियनि सभिनी सूरतुनि में जेके मज़ामीन अचनि था मखी जी मखी सूरतुनि में उहे सभु मज़मून हिन सूरत में अची था वञनि हज़रत आदम जी तख़लीक़ जनत ऐं जहनम जी ॻाल्हि आद ऐं समूद ऐं पंहिंजो लूथ ऐं सभिनी क़ौमुनि जी बर्बादी जी ॻाल्हि सभु जेका हिन सूरत में हर नमूने सां नमूनो सां ॼण आहे जंहिंखे रब पाक ॾिनी पंहिंजो तौफ़ त हुन ईमान आंदो हुजनि न जिन खे न त हाणे उहो ॼाण रब पाक ॼाणे पर हिन में हज़रत मूसा सा इस्लाम जी असां ॻाल्हि पिया कयूं हज़रत मूसा जी ज़िंदगी जा जेके आहिनि ॿ वॾा पहलू चइजनि त हिकिड़ो जीअं मोहम्मद मुसवा मके में मतिलबु त टेवंजाहु साल मके में रहियो त जा तेरहं साल जेके आख़िरी से नबूअत जा हुननि खे सॾींदो रहियो सॾींदो रहियो पर हुननि कोन मञियो पोइ वरी हज़रत रसूल पाक सलाहु सम हिजत कई मदीने में वरी आख़िरी ॾह साल मदीने जी ज़िंदगी में ॼण शरीयत जा अहकामात आया ऐं मके जी ज़िंदगी में ॼण मतिलबु त ईमान जूं ॻाल्हियूं त भई आख़िरत आहे जन जनत आहे जहनमु आहे ऐं पंहिंजो नबी आहिनि ऐं ॻाल्हि इहे जेके थीम्स आहिनि उहे हुन हुनमें आया त हाणे हीउ जेको पाण हिन सूरत पहिरीं पढ़ियोसीं त हज़रत मूसा अल इस्लाम कहिड़े नमूने सां फ्रोन वटि वियो ऐं फ्रोन सां ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं कयईं पंहिंजो हुन कोन मञियो हाणे हीउ समुंड हो या दरिया हो जेको बि का विच में ॻाल्हि हुई उहा टिपी ऐं हुन पासे थिया आहिनि हाणे जेके आयत पढ़ीसूं हींअर उन में दरिया टिपिया आहिनि ऐं हुन पासे थिया आहिनि पहिरियों कमु जेको हुननि चयो कम जो जेके ॿिया पिया माण्हू पूॼीनि इनखे असां बि पूॼियूं हूंदव अहिड़ो असां वटि बि हुजनि हूंदो पहिरीं ॻाल्हि इहा कयूं उन ते पोइ हज़रत मूंसा आल हले हुननि खे नसीहत पियो करे त अलाह ताला जंहिं हेॾो फज़िल कयो तव्हांखे जंहिं हेॾो तव्हांखे कढियो इन स्लेवरी मज़ा हाणे उन वरी खे छॾे वरी तव्हीं हिननि बुतनि जी तव्हां पूॼा करियो त वरी का जाहिल क़ौम आहे जेको लफ़्ज़ हिते अहिड़े नमूने सां इस्तेमालु थियो जो फरमाए त त काल इन खुम क़ौम सवा यानी सवा अकुलु कोन त सवाग <laughs> पंहिंजो तव्हांखे अलाह ताला फज़ल कयो इन हाउल आहे मां फीए उहा बातिलुनि कानू या मलून हीअ जेके बुत आहिनि उहे उन्हनि जी त बर्बादु थियण वारा आहिनि ऐं इहे क़ौम जेका आहे सा बर्बादु थियण वारी आहे हिननि बुतनि जी पूॼा जे करे ऐं पंहिंजो जेको हू पूॼीनि था सो त बातिल आहे ऐं जेको अमल कनि था सो त बातिल आहे सॼो हाणे तई वरी उनजे पोयां त लॻो हाणे हीअ अलाह जो जेको हुकुम आहे हीअ ॻाल्हि आहे पोइ उहा उहा छुटी ऐं वरी फार फ़र्माईं त काला अबी कुम ऐं तव्हां पोयां लॻो था पंहिंजो गोल तलाश में लॻो था अलाह खां सवाइ कंहिं ॿी जी इलाह ॿियो को अलाह हुजे जेका असांखे उहो वोफ़ल कुम अल आलमीन ऐं तव्हांखे फज़ीलत ॾिनई सॼे आलमनि मंझि सॼे आलमनि में फज़ीलत ॾिनाई माना सॼे जहाननि खां वधीक तव्हांखे अलाह ताला जेको आहे सो तौहीद जी ॻाल्हि कई ऐं पोइ वरी अलमदुला हज़रत इब्राहिम अल ते क़ाबूती बीठो ॿियूं क़ौमूं जेके आहिनि तोह जी ॻाल्हि करियो वरी फिरियो वञनि वरी पोइ ॿिया ख़ुदि बुत बि हू ॻाल्हियूं वरी विझो वटि वठनि पोइ हज़रत इब्राहिम अलाम इसाक़ इस्माहिल अलाम सभई जेके आहिनि इहो यूसुफ़ल इस्लाम ऐं सॼी क़ौम जेका पोइ उन ते कुझु न कुझु माण्हू पोइ हमेशह मतिलबु त रहिया आहिनि जो असां ताईं जेको ही पहुतो आहे मतिलबु दीन उहो मतिलबु नबीअनि वग़ैरह अलाह उन्हनि जी उनखे अलाह ताला جو سلامتی السلام ہوجن ان کے پوت ہوا ان کی جی آخری کڑی ہے جو وہ سجھو دین جو ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام جو شاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام حضرت داؤد سلمان علیہ السلام جو دین ہے سو اٹھ ان طریقے سے پہتو آئے تو وہ جغیر ابغیم सूद बकर में अलाह ताला फ़रमाए त इहा बनी इसरा लस्कुराहिमीकुन सभिनी जहान खां हीअ ॿ दफ़ा अहिड़ी आयति जेको जेका आहे सुत बकर में अचे थी हिते बि अलाह ताला हीअ सुरत अराफ़ अलाह ताला हिते फ़रमाए थो त قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين फज़ीलत नई तव्हांखे तव्हांखे सॼे जहाननि खां वई अंजैनाकुम इन आल फिरौन ऐं तव्हांखे निजात निजात ॾिनई तव्हांखे छुटकारो ॾिनई ऐं फिरौन जे क़ौम जा आल फिरोन जी माना न रुगो फिरोन जा पुट ऐं घर वारा पर मतिलबु सभु जेकी सॼी क़ौम हुई फिरोन जी ख़ुदि वरी उनजा जेके मसाहिब जेको क़ौम सॼी हुनजे लिहाज़ खां मिन आल फिरोन या सूमू न खुम सूअल अज़ाब जेके तव्हांखे तमामु घणो ॾुख ऐं बुछड़ो जेको आहे सो अज़ाब ॾींदा हुआ वरी इहो कतिलू न न अब हुआम तव्हांजे पुटनि खे कुहंदा हुआ यून निसा कुम ऐं जहिड़ो रखंदा हुआ तव्हांजे ज़ालुनि खे तव्हांजे औरतुनि खे मतिलबु त पंहिंजे इस्तेमाल जे लाइ ऐं उन्हनि खे स्लेब बनाइण जे लाइ पंहिंजे बाने बनाइण जे लाइ ऐं वफ़ी ज़ालुम भला रबुम अज़ीम उहो तव्हांजे लाइ हिकिड़ो वॾो इम्तिहान हो तव्हांजे वॾे लाइ बला हुई बला जेका इन सेंस में हिकिड़ी बला जेका नांग उहा बला पाण सिंधी में था चऊं पर अरबी में जेका बला आहे माना इम्तिहान आहे परख आहे भला हिकु करब भला अच करब भला करब माना तकलीफ़ ऐं भला हाणे उन मां निकितो कोन्हे हुन जग जग जो नालो कहिड़े नमूने सां उहो छा हो बहरहाल मतिलबु त हुनखे जेके माण्हू आहिनि स्कॉलर आहिनि उहो कर बला जी माना कनि था करब ऐं भला करब माना तकलीफ़ ॾुख ऐं भला माना इम्तिहान त हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जेके मुसाहिब हुआ असां गॾु हुआ उन्हनि जो अलाह ताला हिकिड़ो ॼण इम्तिहान वरितो हिकिड़ी तमामु वॾी तकलीफ़ वारी ॻाल्हि थी इन करे हुनजो मतिलबु त इहो इश्तिक़ कढनि था करब ऐं भला करब ऐं बला मा करबला जी जॻह त बला हिते माना इम्तिहान ई परख जेका मुसीबत का अचे माण्हू ते हुन ते माण्हू सब्रु करे थो या नथो करे या आयो त एॾो एॾो थियो तव्हां ते करब भला वाजना हाणे फरमाए इहा ॻाल्हि चिटी मतिलबु त हुननि खे करणु कोन ॾिनई फ़िलहालु उन वक़्तु तेसिताईं जेसिताईं हू वर्जन हो तेसिताईं कोन करणु ॾिनई कंहिं बुत जी पूॼा पर हाणे वेंदो हाणे हितां थी शुरू थिए त वरी चए भला असांखे पैगाम हाणे ॾिए या छा त मतिलबु कहिड़ो पैगाम आहे हाणे असीं छा करणु घुरिजे शरीयत जेका हाणे नाफ़िज़ थियणु घुरिजे त कहिड़ी उहा शरीयत आहे उहा हिन वक़्तु तेसिताईं कोन्हे तेसिताईं जेको मथो जबल सां हणणो हो हिन फिरोन सां उहो हुन मञी कोन को ॻाल्हि आहे हाणे पहुता आहिनि हाणे छा करियूं हाणे छा करियूं भई आउं वञा थो तूर सीना में अलाह ताला सां मुलाक़ात थो करियां उते जेको आहे जेको अलाह ताला मूंखे हुकुम ॾींदो जेके ॻाल्हि मूंखे चवंदो त आउं खणी ईंदुसि तव्हांखे वञे थो उते पाण टीहनि ॾींहंनि जो वाइदो थियो वबा न मूंसां सलाह सीन लाइ लत टीहनि रातियुनि जो वाइदो हुयो भई टीह रातियूं तूं अची मूं वटि तरफ़ पंहिंजे जबल जे भरिसां ऐं आउं तोखे सेखारींदुसि या सम्झाईंदुसि या छा कंदुसि जेको बि उहो न हा बे आशरियुनि पोइ ॾह वरी ॿिया बि टीह थी विया हलिया पोइ अञा बि ॾह ॿिया बि पोइ माना टीह ऐं ॾह चालीह थी विया हुआ हाणे इन करे चालीहनि जो जेको आहे पंहिंजो चिलो कढंदा आहिनि पाण चिलो चिले जी माना ई आहे चहलम फारसी मा चहल माना चिल्लो कढंदा वरी चालीह ॾींहं जेका रोज़ रखंदा या छा असांजो साईं मखदूम पंहिंजो पखनि धणी अमीब मोहम्मद साईं जेको उहो चाल चालीह मतिलबु त अहिड़े नमूने सां जेके बि वेचारा बुज़ुर्ग आहिनि पोइ चिला कढंदा आहिनि चिला माना चालीह ॾींहंनि जा रोज़ा रखंदा आहिनि वग़ैरह हीअ रमज़ान जो रोज़ो त फर्ज़ु आहे त उहो माण्हू हूअं ई रखंदो जेको पर हीअ ॿिया जेके रोज़ा पोइ अहिड़े नमूने सां चालीह ॾींहं किथे रखंदा हूंदा मतिलबु कहिड़े नमूने सां तनहाई में या कीअं त पोइ हाणे पंहिंजो अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थींदी <clears throat> चालीह ॾींहं हज़रत मूंसां हीउ ॼणी हज़रत मूंसां जी सुनत आहे असां असांखे फर्ज़ु कोन्हे ईअं करियूं ई करियूं पर जेकॾहिं को माण्हू करे थो त पोइ चइबो त हीअ हज़रत अल साम जी सुनत आहे चालीह ॾींहं मतिलबु पंहिंजे हफ़्ता में अलाह ताला सां मतिलबु त तालुक़ में रहणु ऐं उनखां ॿारनि उन खां दुआ घुरणु या छा जेको बि इहो थियो हुजे जीअं हज़रत इब्राहिम अल जूं सुनतूं आहिनि पंहिंजो नान जो लहणु ऐं मुछियुनि जो घटि करणु ॾाढी जो रखण फलाण करण मतिलबु त वार जेके आहिनि फलाणा कूड़न हीअ करणु हीअ करे ॾह जेके आहिनि इहे सुनतूं हज़रत इब्राहिम अलीलाम जूं उहे माण्हुनि खे ख़बर हुअणु घुरिजे भई हीअ सुनत आहे हीअ जेके न आहिनि से नंढा करणु खपनि हिनखे कतरणु खपे या हज़रत इब्राहिम अली इस्लाम जी सुनत आहे हाणे असां वटि वरी फैशन थियो आहे भई असां यूरोप ऐं काफ़र जेके माण्हू आहिनि उन्हनि वटां फैशन पहुची था वञनि ऐं यकदमि असांजा माण्हू जेके आहिनि उनखे अख़्तियार था कनि हाणे उहे असांजी छोकिरियूं जेके आहिनि पंहिंजो सॼो पाकिस्तान हिंदुस्तान वरी वेॾा नह जेके आहिनि जहिड़ो मिलंदा की ॾह हुजनि कुझु छा रमूटा ॾेई कंहिं बूथ भॼंदियूं कुझु छा कंदियूं वॾा वॾा न हुननि जा अड़े बाबा ई हिन में मिटी थी पैदा थिए हिन में तव्हां खाओ था उहा मिटी तव्हांजे वात में वेंदी इहो हराम आहे उहो मतिलबु मकरू आहे शइ जेका तव्हां इन हथ सां खाइण जे एॾा वॾा न आहिनि या सुनत आहे इब्राहिम अल जी या सुनत मोहम्मद जी त न कटियो मतिलबु त पंद्रहनि ॾींहंनि में या हफ़्ते में या मतिलबु त चालीह ॾींहनि में या टीह ॾींहनि में केतिरे वक़्त में जॾहिं थोरा न वॾा थी वञनि त कटियो न पर हीअ मायूं जेके आहिनि पाण वारियूं हाणे बसि हेॾा वॾा न रखंदियूं पोइ ईअं करे रंग बूटा मुड़ुसनि खे थियूं ॾियनि अलाए छा थियूं कनि मूंखे ख़बर कोन्हे भई हिन सां कहिड़ो वठंदियूं पर हीअ फैशन आहे पोइ हिनखे वरी मथां वरी हू लॻाईंदियूं पंहिंजो छा चइबो आहे अलाए कहिड़ो जेको लॻाईंदियूं हुनखे अड़े बाबा हिन ते तव्हांजो जनम जो गुसल कोन थी सघंदो हिन ते अहिड़ी मस्करी में छा पओ था ऐं यानी परावा फैशन काफरनि जा जेके आहिनि यकदमि अख़्तियार करण जे लाइ बसि तयारु थी वेंदा बसि भई अहिड़ी ॻाल्हि खे छॾियो भेण साईं हीअ कहिड़ी मुसीबत आहे न बसि असां ईअं कंदी हुयूं कंदो त अलाह जो ॼाणो त ॼाणेव तव्हां ॼाणो रब पाक ॼाणेव केरु तव्हांखे मना कंदो भई तई न करियो कयो हिकु के ॻाल्हि आहे हिकु झुठ आहे माना तव्हांखे कंहिं बिना जे चयो आहे को मुस्लमान तव्हांजे घर में को मर्द कोन्हे को जेको तव्हांखे चए मुड़ुसु त भई हीअ छा हेॾा न रखिया अथई बिना मुंहिंजा अखियूं कढंदी छा हिन सां की कॾा कढंदी वञी छा कंदी भला इन सां हेॾनि वॾनि नाइण सां छा कॿो माण्हू वञी स्क्रू ड्राइवर करे इस्तेमालु कबे हिन न छा मतिलबु वट इज़ पर्पस ऑफ दिस्टेटो हेंगिंग हिकु ॻाल्हि आहे की फज़ीलत आहे हीअ काफ़ल माण्हुनि खां वधीक असांजा मुस्लमान जेके आहिनि माण्हू नमूना सां अख़्तियार कनि ववाद नामसा सलासी न लाय लतनि उहा आतमाम न हा पोइ असां पूरा कयासीं उन्हनि ॿिया आश ॾहनि सां ॿियनि सां फतमी कातो रबी पोइ अलाह ताला सां हुन जी मुलाक़ात जेका असां पूरी थी ऐं वक़्तु अची वियो छा रब जो चालीह रातियूं चालीह रातियूं थी वियूं वकाल मूं सवाले हाणे निकितो थिए पंहिंजे वञण जे लाइ तुर्सीना ते पोयां हज़रत हज़रत हारून अलाम खे छॾे वियो <laughs> तूं वारो कजाए हिननि खे इहा बुत परस्ती करण न ॾिजाए <laughs> <clears throat> पंहिंजे भाउ हारून खे हारून खे अख़लुफ़ नी मोजे पोयां मतिलबु त ख़िलाफ़त कजांइ मते तुंहिंजे हथ में आउं ॾेई थो वञा इहा ॻाल्हि त पोयां ॾिसजांइ वाइस हिननि खे त हीअ फी क़ौमी मुंहिंजे क़ौम त तूं हुनजी मतिलबु त उहा असलह ऐं सुल सुल कजांइ इस्लाह कजांइ चङाई जी ॻाल्हि कजांइ ऐं पंहिंजो वला तत बि सबील मुफ़्तदीन ऐं मुफ़्सदीन जो तरीक़ो अख़्तियार न कजांइ यानी उन्हनि न करणु ॾिजांइ न पाण कजांइ हाणे ई थो वञे पोइ कहिड़ो कमु थो थिए वीचारे हज़रत हारून वीचारो खे हा उहा ॻाल्हि ईंदी हिते जा अॻिते किथे ईंदी त मतिलबु पोइ हिनखे चवां बुत ठाहियूं ऐं हिनखे था पूॼूं पंहिंजो गाबो काबो ठाहे चयो इहो न कयो न कयो उहो चयूं तोखे असीं मारींदा हाणे उहे थी छा कयां मूंखे मारींदा पोइ हलनि न ॾिना उहो असल ऐं सुलिख कजांइ इस्लाह कजांइ चङाई कजांइ मतिलबु त सुठो तरीक़ो हुनखे ॿुधाइजांइ वला तथ्य बि सबील मुफ़्सदीन ऐं मुफ़्सदीन जो सबील अख़्तियार न कजांइ तरीक़ो उन्हनि जो अख़्तियारु न कजांइ ग कई ॻाल्हायसि तंहिं वक़्तु ॻाल्हाए पियो पोइ चयां थी कहिड़ो आहे तोखे ॾिस कहिड़ो आई अलाह ताला फ़रमायो तूं मूंखे ॾिसी नथो सघीं पर हुन जबल ॾिस निस तखर मखान हू पोइ जेकॾहिं इहो पंहिंजी जाइ ते बीठो यानी पंहिंजे हुन पंहिंजी सूरत हाल में वकानो सौफ़ था पोइ तूं मूंखे ॾिसी सघंदे रुगो ॾिस त आऊं पंहिंजी तजली हिन ते थो हणा जबल ते ॾिस जबल जो कहिड़ो हाल थो थिए त उते जी आऊं तजली रुगो पंहिंजी ऐं पंहिंजो पाण ॾेखारींदुसि तुंहिंजो कहिड़ो हाल थींदो तूं हिन सम्झी वञजांइ ॻाल्हि खे त काल ज़ोर तोर पंहिंजे मज़बूत अलाह पंहिंजी उछली जेको जेको हुयो पुरज़ा पुरज़ा थी हाणे उहा हेठां ई आहे पोइ हाणे उन ज़माने में मूसा आल इस्लाम जे ज़माने में मतिलबु त उहो जेका कम मथां हुनजी ऊचाई हूंदी त मथे थी वेंदी हाणे जेको असां वटि सफ़ा ई मरवा सफ़ा ऐं मरवा आहे हाणे मतिलबु त अॻ में थोरियूं मथे हूंदियूं पहाड़ियूं हुयूं के वॾा पहाड़ कोन हुआ जबल कोन हुआ उहे पहिरें ज़माने में बि पर ईअं थोरी मतिलबु पहाड़ पहाड़ी हुई ॼण त पहाड़ी हाणे त वञी हुन सां लॻी आहे या फर्श एॾो मथे खणी आया आहिनि जो बसि हाणे उहो ॿिन्ही सफ़ा ऐं मरवा जी ईअं थी वई आहे जहिड़ो ॼण पट सां लॻी पई आहे थोरो ई को फ़र्क़ु आहे या छा त हाणे अहिड़े नमूने सां ई जेको जिते तूर सीना हाणे वञनि था माण्हू जेके टूरिस्ट वग़ैरह वेंदा हूंदा ऐं पंहिंजो हिन में मिस्र में आहे इन करे अचनि था क्रिश्चन वग़ैरह मुस्लमान बि शायदि वेंदा हूंदा पंहिंजो ईसाई बि शायदि अच ईंदा हूंदा ख़बर न आहे त पर पोइ उहो हाणे तस्वीर वस्वीर उनजी ॾिसी सघिजे थी पंहिंजे इंटरनेट ते तव्हां ॾिसो तूर सीना वग़ैरह त उहो ॾिसण में ईंदो तव्हांखे हाणे फरमाईंदो किरी पियो खार जी मारा किरी पवण साका बेहोश थी बेहोश थी हुनमें किरी पियो फलम अफ़ाक़ पोइ जॾहिं हुनखे अफ़ाको थियो अफ़ाक़ो उर्दू ऐं फारसी पंहिंजे में कंदा सिंधी में बि इस्तेमालु कंदा फाको थियो जॾहिं वरी थोरो को होश में आयो जॾहिं थोरी हालति हुनजी सुधरी उन बेहोशी मा निकितो काल पोइ हुन वक़्तु चयईं सुभाउ न खयां तूं पंहिंजो पाक आहीं तो बि थो इलाही ऐं तोबा थो किरिया अञा अव्वल मोमिनीन ऐं पहिरीं मोमिननि मा आहियां ऐं मूंखे बख़्श कर ऐं मूं मूंगे तोबा तोखे ॾिसण खां हाणे मतिलबु तक़ादा करणु तूं मूंखे ॾेखारियो हाणे असांजो वरी क़िसो नबी पाक सलाह महाराज थिए अलाह ताला खे कहिड़ी सूरत में ॾिठो पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो सूरत नज़र में त तव्हांखे कोई शकायत हुन ॾिठो हुन जेकी ॾिठो सो ॾिठो पर इन ॻाल्हि खे एतिरी छॾणु घुरिजे त जेकी ॾिठाई सो ॾिठाई पर पपा खे कंहिं सूरत में मतिलबु त कंहिं नमूने सां अलाह ताला हुन सां मुलाक़ात जेका बि कई पाण ईअं कोन सफ़ा मुलाक़ात कयां ई कोन पाण उन ते माण्हू उहो बीठो ई कोन उन सां ई कोन ॿी सॼी ॻाल्हि जेका थी हीअ आयो ऐं वियो पंहिंजो निमाज़ुनि हुकुम थिया हीअ थिया जेका सूरत जेका आहे पंहिंजो बकर जूं आख़िरी आयतूं आहिनि ॿ जेके सूरत आयतुल कुर्सी जेका आहे सूरत बकर में इहे अलाह ताला उन वक़्तु ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे महाराज जे वक़्त में ॾिनियूं आहिनि ऐं अलाह ताला पंहिंजो हयात जेको पढ़ो था हयात पढ़ंदो आहे वसलवा तई असलमी रहमत वबरकातू वग़ैरह इन जो को हिसो जेको आहे अलाह ताला उते ॾिनो आहे मतिलबु अहिड़ियूं कोई ॻाल्हियूं थियूं आहिनि पाक सां पोइ हाणे कहिड़े नमूने सां थियूं पोइ हाणे उहो अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे पर पोइ हुन सफ़ा इनकार करणु हीअं बि कोन्ह थियो हूअं बि कोन्ह थियो हीअं बि कोन्ह थींदो थियो हूंदो पोइ हाणे इहो जेका तमामु अजाई ॻाल्हि आहे काल हाणे फ़र्माए थो काल या मूसा इनफ़ाही थो अल्ला ताला हाणे हुनखे फ़र्माए थो हे मूसा अरेकु सलाम तोखे असां चूंडियो हिते फ़र्माइद इन स्तफ़ाई थु खसां तोखे चूंडियो ॿियनि फ़र्माइद अख़्तर थो ख मूं तोखे चूंडियो चूंडण जी माना में अख़्तर बि जेके नाला रखंदा वेठा अख़्तर माना चूंडणु मुख़्तार अख़्तियार मतिलबु त चूं चूंडण जे माना में ॿई लफ़्ज़ थियनि था काले जा मूं सां इन सवलाती सॼी इंसानु ज़ाति रिसालत जे तरीक़े सां मूं तोखे चूंडियो यानी अहिड़े नमूने सां ॿिए कंहिंखे मूं कोन चूंडियो जो तोसां ईअं हम कलाम ऐं थियुसि डायरेक्ट हज़रत इब्राहिम अल सां जंहिं नमूने सां थियो उहो को ॿियो तरीक़ो हज़रत मोहम्मद बसि जंहिं नमूने सां थियो उहो ॿियो नमूनो को हज़रत ईसा अल जो जेको तरीक़ो अलाह ताली सभु कंहिं सां पोइ उहो सूरत शूरामे आहे कहिड़ी सूरत में आहे त हीअ टे तरीक़ा जेका ज़ुखर में आहे सूरत शूरामे आहे कहिड़ी में हुन में आहे त हीअ टे तरीक़ा आहिनि जीअं जंहिंमां अलाह ताला पंहिंजे नबीअ सां ॻाल्हाए थो वराए हिजाब डायरेक्ट आहे अहिड़े नमूने सां गुफ़्तगु थो करे हिते तरीक़ा हुते ॿुधाए थो त इहे मतिलबु त हज़रत मूसा सां अलाह ताला चए थो काल या मूसा इन सफ़ाई तू अलनास बि रिसालाती रिसालाती रिसालत मामले में व बेकलामी ऐं तोसां गुफ़्तगु करण में मूं तोखे चूंडियो फ़ुज़ ख़ुशि मां आ थई तू ख पोइ आउं जेकी तोखे ॾियां मतिलबु त उहो तूं पकड़ हुन क़ाबू करे जल वकुन मिन शाकरीन ऐं शुक्रु कंदड़नि वञा थी न मिन कुल फिलाहुल श सभिनी शयुनि जे मुतलिक़ वाइज़ पर नसीहत हीअं कर हीअं न कर यानी अमर बिल मारूफ़ ऐं न ही मुन अलन मुनकर जेके ही टेन कमाल में चवनि था ऐं उनजी ॻाल्हि जेका आहे सा एग्ज़ोडस में बि आहे ऐं पंहिंजे जूट्रोनॉमी में या कहिड़े ॿिए किताब में ॿिनि दफ़ा इहे अचनि था टेन कमांडमेंट्स जेके हुन में जे त इहे अलवाह आहिनि जेके लिखी ॾींदा से इहे हुआ उहा कथा बि न अचे असां लिखिया असां लिखी मतिलबु अलाह ताला पंहिंजे नमूने सां जहिड़ो बि नमूनो पंहिंजे सां लिखी मतिलबु त अलवाह लॉ हुया उन ते लिखी ॾिनई उहा कथा बि न हू फिल अलवाह मिन कुल शयुनि मुआइज़तनि हर शइ जे मुतलिक़ मुत हुई पंहिंजी हुन में नसीहत व तफ़सील ले कुल शयुनि में तफ़सील हो हर शइ जो हर शइ जो मतिलबु आहे त जेके हुननि जे ज़रूरत जूं ॻाल्हियूं हुयूं ऐं जेके मञण जूं अहकामात जूं त हीअं करियो हीअं न करियो त इहे टेन कमांडमेंट्स जेके आहिनि सेफ अम्र बिलमारुफ़ न हीअ मुनकर आहिनि त हीअं कयो अला के हिन पोइ इहो क़तलु न करियो ज़रा न करियो हीअ न करियो पोइ पाड़े वारनि जो अहिड़ो माउ पीउ जो अदब करियो हीअ करे कयो इहे ॾह कमांडमेंट्स जेके आहिनि से हिन मज़ उहे अलवाह आहिनि हूंदा तौरात सॼो जेको आहे सो स्वास्थ्य आहे पोइ मतिलबु त हाणे पंज जेके आहिनि तौरात जा पंज किताब आहिनि पहिरियों त जेनिसिस थी वियो हलो मतिलबु त उन जी ॻाल्हि कईसीं पोइ हाणे हीउ एक्ज़ोडस जेको हुन मां निकिरे थो हाणे इहो जेको आहे स्टोरी आहे त कीअं निकितो पर अलाह ताला जा अहकामात पोइ आहिनि जेके हिते के हिते के हिते के हिते पोइ ईअं जीअं हाणे पाण वटि हिकिड़ी हिकिड़ो क़ुर आहे हिकिड़ो हदीस आहे हिकिड़ो हिस्ट्री आहे तारीख़ हसीरत आहे या छा मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां त टे चारि शयूं जेके आहिनि असां हिकु मतिलबु त हिकिड़े गॾे कोन्ह रखियो आहिनि हुनखे अलॻि अलॻि अलॻि करे रखियो आहे हिननि पोइ हिननि जे स्कॉलर्स वरी उहे सभु मिक्स कयूं आहिनि त उहो नेरेशन जेको आहे जेको हिस्ट्री चइजे उहा बि उते आहे हू जेको नबी पाण थो चवे या ॿिया माण्हू था गुफ़्तगू कनि हदीस जीअं पाण वटि थिए उहो बि हिन में विझी ऐं जेको अलाह ताला जो लफ़्ज़ु आहे त हीअं कर हीअं न कर हीअं न कर हीअं कर हीअं कर न कर उहो जेको क़ुर जीअं आहे पाण वटि उहो बि इन में आहे त तारीख़ जेका आहे सा बि में आहे ऐं ॿिया के कूड़ जेके आहिनि से बि उन में आहिनि पोइ हाणे सभई ॻाल्हियूं मिक्स इहे जेके पंहिंजे हिननि जा पंहिंजा स्कॉलर्स जेके आहिनि ऐं पंहिंजे तरफ़ां कोन थो ठाहे हाणे या वेल हासन जेको आहे मतिलबु त जर्मन जो अॼु खां टे सौ साल अॻु में उन्हनि इहा ॻाल्हि सोचे सोचे सोचे पोइ ॾिठो खे रिसर्च करे त चऊं त हीअ पंज मुख़्तलिफ़ ट्रेडिशन्स आहिनि जिन खे हिते विधो वियो आहे पंहिंजे मंझि पोइ हीअ ट्रे ट्रेडिशन जेको आहे सो हिनखे चवंदा आहिनि प्रोफिट ट्रैडिशन आहे हीअ जेको आहे एरोहिम ट्रेडिशन आहे हीअ जेको फलाणो ट्रेडिशन आहे पंज मुख़्तलिफ़ ट्रेडिशन्स आहिनि उहो तव्हां Wellhausen W E L L H A U S E N एन वग़ैरह उहो जर्मन स्कॉलर को उन पहिरीं मतिलबु इहो ख़्यालु पेश कयो उनखे सॼो करे त तौरात जो वरी पोइ हाणे कयो अथऊं पंहिंजो सॼो एनालिसिस त हीअ पैसेज जेको आहे सो फलाणे ट्रेडिशन जो आहे हीअ पैसेज फलाणे ट्रेडिशन जो आहे इहो हिननि हीअं करे विधो आहे पंहिंजो हिन मंझि हिकु ॿिए मंझि टुम टम ॿे ठुमे त तहरीफ़ क़ुर शरीफ़ मंझि चारि चोॾहं पंद्रहं सौ साल अॻु में अलाह ताला फ़रमायो त हीअ जेको आहे तहरीफ़ हिननि हीअं कई आहे हीअं हिननि कई आहे हे हीअ तरीक़ा तहरीफ़ जा उहो जेको आहे तव्हां सुध बकर मंझि ऐं जेके स्कॉलर्स आहिनि उन ज़माने जा उहे सभई हिकिड़े हंधि वरी गॾु करे तहरीफ़ कहिड़े कहिड़े कहिड़े नमूने सां थी आहे तौरात में झील में त उहा तव्हां पढ़ी सघो था हुते कतब नाल कुल शयुनि मौज़तील कुलिन कुल शयुनि फ़ ख़ुश हा बेखूव थियनि पंहिंजो उनखे पकड़ ताक़त ताक़त सां हल इहा कजे या खुज़ल किताब बुअ कूअ सां पकड़ यानी मज़बूत थी वञे ॿी न भॼी जान छॾाए आहे मूंखां इहो कोन थो हिकु कमु वञा थो भॼी हज़रत यूनिस वारे सां वांगुरु यूनिस वरी पकिड़े थी हली आहे वरी मोटी अचु वरी अहिड़ो कमु न कजांइ ख़ुशि हा बे ख़ुशहा थियनि कूह क़ौम खे या ख़ुज़ू बि आसन आहे ऐं पंहिंजे क़ौम खे तूं चओ त हीअ जेको ॻाल्हि आहे हितां राति जी हिन में सुठियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि इहे तव्हां पकिड़े मज़बूत हुन ते बीह रहो मतिलबु क़ाबू थी हींअर मतिलबु भॼी जान थलायो त न हुन ते क़ाबू थी बीहो सऊरी कुम दौरल फौसकीन ऐं तव्हांखे घर ॾोहारनि जो असीं ॾेखारींदासीं यानी माण्हू जेके बुछड़ाई कॉमन मैन में रहियो मतिलबु त हर ज़माने में को न को बुछड़ाई वारो माण्हू बि रहे थो हाणे असांजे नबी पाक सलाहु हीअ त आहे न पर उन ज़माने में बि के मुनाफ़िक़ ज़माने में बि के मुख़ालिफ़ु हुआ उन खां पोइ जेको आहे सो घणेई फितना आहे आया जिन इस्लाम जो पाण पठण जी कोशिशि कई पर अलाह इस्लाम कंहिं न कंहिं सूरत में जेको आहे सो क़ाइमु रहियो ऐं अॼु ॾींहं ताईं बि आहे पर असांजे हींअर जेके क़ौमूं आहिनि असां जूं मुस्लमाननि जूं जिते किथे तव्हां ॾिसो त उनजी अहिड़ी हालति आहे ख़राबु अहिड़ी बुछड़ाई आहे छो जो अलाह जे किताब ते नथा हलनि अलाह जे तरीक़े ते नथा हलनि अलाह जे वरी मदद वठण लाइ घुरनि अलाह खां मदद घुरण जे बदिरां हाणे जॾहिं काफ़रनि खां ख़ुदा ॿियनि खुदाउनि खां ताईं मदद घुरंदो पोइ अलाह ताला तव्हांजे लाइ छाजी मदद कंदो इहो जेको सॼो हींअर बाहितारु आहे मुस्लमान मुल्कनि में इहो इन करे आहे जो अलाह खे छॾे हीअ का पंहिंजो काफ़रनि जी मदद था घुरनि पंहिंजी भई कुल कुफ मिलत वाहिद उहे त आहिनि ई मुस्लमान जे ख़िलाफ़ु त उहे चवंदा ठीकु आहे हली तव्हांखे हथियार रहियूं हिक ॿिए खे विढ़ी हिक ॿिए जी ॿेड़ी ॿोड़े हिक ॿिए खे बर्बादु कतिरो ग़ारत गरी करे हाणे ॾिसो ख़तमु ई नथी थिए हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं अलाह वफ़रना वरहमना وارزقنا ووفقنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين